16 pora Kahf surasining 75 oyatidan boshlanadi. U Xizr dedi: Senga men bilan birga sabr qilishga sira toqating yetmas demaganmidim? Musa dedi: Agar bundan keyin sendan biror narsa haqida so'rasam, menga hamroh bo'lmagin men tomondan uzr qabul qilish me'yoriga yetgan bo'lursan so'ngra ular yana yo'lga tushdilar to bir shahar ahlining oldiga kelib ulardan taom so'ragan edilar ularni mehmon qilishdan bosh tortishdi keyin o'sha joyda yiqilay deb turgan bir devorni ko'rishgach Xizr uni tiklab qo'ydi. Musa dedi: "Agar xohlasang, bu ishing uchun haq olishing mumkin edi." U Xizr aytdi: "Mana shu sen bilan mening ajrashimizdir." endi men seni sabr qilishga toqating yetmagan narsalarning tavili sharhidan ogoh qilurman kema xususiga kelsak u dengizda ishlaydigan miskinlarniki edi bas men uni aybli qilib qo'ymoqchi bo'ldim chunki ularning ortida barcha kemalarni tortib olayotgan bir podshoh bor edi haligi bolaning esa ota onasi mo'min kishilar edi bas biz u bola tug'yon va kufur bilan ularni qiynab qo'yishidan qo'rqdik shu sababdan ularga parvardigorlari u boladan ko'ra pokizaroq va undan ko'ra mehribonroq boshqa bir bolani badal qilib berishini istadik endi devor esa shu shahardagi ikki yetim bolaniki bo'lib uning ostida ular uchun bir xazina bor edi ularning otasi solih kishi edi bas Rabbing ular voyaga yetib rabbingning rahmati bo'lmish xazinalarini chiqarib olishlarini iroda qildi men bu ishlarni o'zimcha qilganim yo'q mana shu sen sabr qilishga toqating yetmagan narsalarning tavini ey muhammad sizdan zulqarnayn haqida so'raydilar ayting men sizlarga u haqdagi xabarni hozir o'qib berurman darhaqiqat biz unga zulqarnaynga yer yuzida martaba berdik va istagan barcha narsasiga yo'l imkoniyat ato etdik bas u avval g'arbga qarab yo'l oldi ketayotib quyosh botadigan joyga yetgach uning quyoshning bir loyqa yoki qaynoq buloq ortiga botayotganini ko'rdi va buloqning oldida bir qavmni uchratdi biz ey zulqarnayn yo ularni azobga duchor qilursan yoki ularga yaxshi muomalada bo'lursan dedik u aytdi zulm qilgan kimsani albatta azoblaymiz. so'ngra parvardigoriga qaytarilgach u zot uni yanada xunuk azob bilan azoblagay endi iymon keltirib ezgu ish qilgan kishiga kelsak uning uchun go'zal mukofot jannat bo'lur biz ham unga ishimizdan osonlarini buyururmiz so'ngra u sharqqa qarab yo'l oldi ketayotib quyosh chiqadigan joyga yetib borgach uning quyoshning bir qavm uzda chiqayotganini ko'rdi biz ular uchun undan quyoshdan to'suvchi biror parda qilmagan edik uning ishi shunaqa albatta biz uning huzuridagi ilmlarni ihota qilib olganmiz so'ngra u yana yo'l oldi ketayotib ikki tog' o'rtasiga yetib kelgach u tog'lar ortida gapni sira anglamaydigan qavmni uchratdi ular ey zulqarnayn albatta shu tog'lar ortidagi yajuj va majuj qabilalari yer yuzida buzg'unchilik qiluvchilardir bizlar senga bir miqdor haq to'lasak biz bilan ularning o'rtasiga bir to'g'on qurib berurmisan dedilar zulqarnayn aytdi rabbimning menga ato etgan narsalari sizlar beradigan narsadan yaxshiroqdir Pas sizlar menga kuch quvvat bilan yordam beringiz toki men sizlar bilan ularning yajuj va majujning o'rtangizga bir to'siq to'g'on bino qilay sizlar menga temir parchalarini keltiringiz to parchalar ikkala tog' yon bag'rilari bilan barobar bo'lgach olovga dam uringiz dedi bas qachon u temir tersaklarni olovga aylantirgach eritgach dedi menga eritilgan mis ham keltiringiz toki uning temir parchalarining ustidan quyay ana endi ular yajuj va majujlar uning to'sqining ustiga chiqishga ham uni teshib o'tishga ham qodir bo'lmay qolishdi bu rabbim tomonidan bo'lmish bir marhamatdir endi qachonki rabbimning yajuj va majuj chiqadi deb va'da qilgan vaqt kelganida qiyomat oldidan o'zi u to'sqini tet tekis qilib qo'yar robbimning va'dasi haqdir dedi u u kunda qiyomatda odamlarni bir birlariga aralashtirib tashlaymiz sur chalingach ularning barchalarini to'playmiz u kunda kofirlarga jahannamni namoyish qilurmiz ularning ko'zlari dunyoda mening zikrimdan to'silgan bo'lib ular nasihatlarimni eshitishga ham qodir emas edilar yoki kofir bo'lganlar meni qo'yib bandalarimni do'st tutishni o'yladilarmi haqiqatan biz jahannamni kofirlar tushadigan joy qilib qo'ygandirmiz ey muhammad ayting sizlarga qilmishlaridan eng ko'p ziyon ko'ruvchilarning xabarini beraylikmi ular qilgan sayyi harakatlari dunyo hayotidayoq yo'q bo'lib ketgan u ammo o'zlarini ishni chiroyli qilayotgan hisoblaydilar ular parvardigorlarining oyatlarini va u zot bilan muloqotda bo'lishni inkor etishib butun ish amallari behuda ketgan kimsalardir bas biz qiyomat kunida ular amallari uchun hech qanday vaznni qoyim qilmasmiz kofir bo'lganlari hamda oyatlarimni va payg'ambarlarimni masxara qilganlari sababli ularning jazolari o'sha jahannamdir albatta iymon keltirgan va ezgu ishlarni qilgan zotlar uchun firdavs bog'lari manzil bo'lur ular u joylarda mangu qolib undan boshqa joyga ko'chishni istamaslar ayting bordiyu dengiz suvi Rabbimning so'zlari ilmu hikmatlarini bitish uchun siyoh bo'lsa va yana shuncha siyoh keltirsak ham Rabbimning so'zlari bitishidan ilgari u dengizlar tugab bitar ey Muhammad ularga ayting darhaqiqat haqiqat men ham sizlar kabi bir bashardirman faqat menga ilohingiz yolg'iz iloh ekani haqida vahiy etilmoqda bas kimki parvardigori bilan muloqotda bo'lishdan umidvor bo'lsa u holda ezgu amal qilsin va parvardigoriga ibodat qilishda hech kimni unga sherik qilmasin Maryam surasi Makka da nozil qilingan 98 oyatdan iborat. Maryam Imron qizi Iso payg'ambarning onasi. Surada Maryamdan Iso alayhisalomning otasiz tug'ilishi, beshikda gapirgani va boshqa mo'jizalari haqida oyatlar bo'lgani uchun u maryam surasi deb atalgan surada payg'ambarlardan nuh idris ibrohim ismoil ishoq yaqub muso horun zakariyo va yahyo alayhissalomlar haqida ham oyatlar mavjud qolgan oyatlarda tavhid iymon aqida jannat do'zax oxirat Allohning fazli rahmati va mag'firati kabi ma'naviy tushunchalar o'z ifodasini topgan mehribon va rahimli Alloh nomi bilan Kof, Xo, Yo, Ayn, Sod. Ey Muhammad, bu Rabbingiz o'z bandasi Zakariyoga qilgan marhamatining zikri qissasidir. Qachonki u Zakariyo Parvardigoriga xufiyona tovushsiz duo qilib degan edi ey rabbim dar haqiqat mening suyaklarim mo'rtlashdi keksalikdan boshim oqardi ey rabbim men senga duo qilib hech qachon baxtsiz bo'lgan emasman mening ortimda qoladigan qarindoshlarim dinni zoyi qilib yuborishlaridan xavfdaman xotinim esa tug'mas bo'lib qolgan endi sen o'z dargohingdan menga bir do'st farzand ber u menga va bobom yaqub nasliga merosxo'r bo'lsin va undan barchani rozi qilgin Alloh aytdi ey zakariyo biz senga bir farzand xushxabarini berurmiz uning ismi yahyo bo'lib ilgari unga biror kimsani ham nom qilgan emasmiz zakariyo dedi ey rabbim xotinim tug'mas bo'lib qolgan o'zim esa keksalikning notavon holatiga yetib qolgan bo'lsam menga farzand qayoqdan bo'lsin Alloh aytdi shunday rabbing ayturki bu ish menga osondir axir men seni ilgari hech narsa bo'lmagan paytingda ham yaratgan edim-ku ey rabbim men uchun kampirim homilali bo'lganiga biror belgi qilsang dedi u zakariyo Alloh aytdi senga belgi shuki sog' bo'la turib uch kecha va kunduzgacha odamlarga gapirmaysan bas zakariyo ibodatxonadan qavmining oldiga chiqib ularga ertayu kech Allohga tasbih aytishni ishora bilan bildirdi biz unga ey Yahyo kitobni ya'ni tavrotni jiddiylik bilan qo'lga ol dedik va unga go'daklik chog'idayoq hikmat va ilm ato etdik yana unga o'z dargohimizdan mehr hamda poklik ato etdik va u taqvoli bo'ldi u ota onasiga mehribon bo'ldi jabr qiluvchi itoatsiz bo'lmadi unga tug'ilgan kunida ham vafot etadigan kunida ham qayta tiriladigan qiyomat kunida ham salom omonlik bo'ldi. ey muhammad ushbu kitobda qur'onda maryamni yod eting u o'z oilasidan chetga sharq tomonga ketdi ulardan pardaga berkinib olgan paytida biz unga ruhimiz ya'ni jabroilni yubordik bas u maryamga chin odam bo'lib ko'rindi maryam unga men rahmonga iltijo qilib sendan panoh berishini so'rayman agar Allohdan qo'rquvchi bo'lsang menga ziyon yetkazmagin dedi jabroil aytdi qo'rqmagin men faqat senga bir pokiza o'g'il hadya qilish uchun kelgan parvardigoring elchisidirman xolos maryam dedi menga odamzod tegmagan bo'lsa buzuq ayol ham bo'lmasam menga qayoqdan farzand bo'lsin jabroil aytdi shunday rabbing ayturki bu ish menga osondir biz u bolani odamlar uchun mo'jiza va o'z tomonimizdan bo'lgan rahmat manbai qilurmiz bu hal qilingan ishdir bas maryam unga o'g'ilga homilador bo'lib u bilan birga yiroq bir joyga ketdi bas to'lg'oq dardi uni bir xurmo daraxti tubiga olib bordi va u dedi qani edi mana shundan tug'ishdan oldin o'lib butunlay unutilib ketsam shunda xurmo daraxtining ostidan jabroil nido qildi g'amgin bo'lma Rabbing oyoq ostingdan bir ariq oqizib qo'ydi mana shu qurib qolgan xurmo shoxini silkitgin toki u mening qudratim bilan senga yangi xurmo mevalarini to'ksin bas yeb ichkin va shod bo'lgin bas agar odamzoddan birortasini ko'rib qolsang va u savol so'rasa u holda men rahmon roziligi uchun ro'za tutishni nazr ahd qilganman bas bugun biror insonga so'zlamayman degin so'ngra maryam bolasini ko'targan holda qavmi huzuriga kelganida ular ey maryam sen qiziq ish qilibsan-ku ey Xorunning singlisi sening otang yomon odam emas onang ham fohisha emas edi-ku dedilar shunda Maryam o'zi gapirmay bolasiga ishora qildi ular aytdilar beshikdagi go'dak bilan qanday so'zlashurmiz shu payt chaqaloq tilga kirib dedi men Allohning bandasidirman u menga kitob injil ato etdi va meni payg'ambar qildi yana meni qayerda bo'lsam barakotli qildi va modomiki hayot ekanman menga namozni va zakotni ado etishni buyurdi shuningdek meni onamga mehribon qildi va meni takabburli badbaxt qilmadi menga tug'ilgan kunimda ham vafot etadigan kunimda ham qayta tiriladigan kunimda ham salom omonlik bo'lur ular ya'ni yahudiylar va nasroniylar shubha qilayotgan Iso ibn Maryam haqning so'zi mana shudir Allohga hech qanday farzand tutish mumkin emas u bunday nuqsondan pokdir u biror ishni qilishni istasa faqat unga bo'l der bas o'sha ish bo'lur iso aytdi albatta Alloh Rabbim va Rabbingizdir bas unga ibodat qilingiz mana shu to'g'ri yo'ldir so'ngra firqalar Iso xususida o'zaro ixtilof qildilar. Bas ulug' kun qiyomat manzarasidan kofir bo'lganlar holiga voy ular bizga keladigan kunda juda aniq ko'radigan va eshitadigan bo'lib qolurlar lekin u zolimlar bugun aniq zalolatdadirlar ey muhammad ularni makka mushriklarini barcha ish bitirilgan hasrat kuni qiyomatdan qo'rqding ular bugun g'aflatdadirlar shu sababdan ular iymon keltirmaydilar albatta biz o'zimiz bu yerni va undagi bor jonzotni meros qilib olurmiz va faqat bizgagina qaytarilurlar ey muhammad kitobda ibrohim qissasini yod eting darhaqiqat u juda sadoqatli payg'ambar edi qayski u otasiga ey ota nega sen eshitmaydigan ko'rmaydigan va senga biror foyda yetkaza olmaydigan narsaga ibodat qilursan ey ota dar haqiqat senga kelmagan ilm menga keldi bas menga ergashgin seni to'g'ri yo'lga hidoyat qilurman ey ota shaytonga ibodat qilmagin chunki shayton rahmonga itoatsiz bo'lgan ey ota haqiqatan men senga rahmon tomonidan azob yetib do'zaxda shaytonning yonida bo'lib qolishingdan qo'rqaman dedi otasi aytdi sen mening ilohlarimdan yuz o'giruvchimisan ey ibrohim qasamki agar sen bu ishingdan qaytmasang albatta seni toshbo'ron qilurman va yoki meni bir zamon tark et ibrohim salomat bo'l endi rabbimdan senga kechirim so'rayman zero u menga mehribon zotdir men sizlardan ham Allohni qo'yib iltijo qilayotgan butlaringizdan ham chetlanurman va yolg'iz Rabbimga iltijo qilurman. Rabbimga iltijo qilish bilan baxtsiz bo'lib qolmasman degan umiddaman dedi bas ibrohim ulardan va Allohni qo'yib sig'inayotgan butlardan chetlangach biz unga farzand va nabira Ishoq va Yaqubni berdik va barchalarini payg'ambar qildik shuningdek ularga o'z rahmatimizdan in'om etdik va ularga oliy darajadagi sadoqat tilini paydo qildik ey muhammad kitobda qur'onda Musa qissasini yod eting darhaqiqat u tanlab olingan elchi payg'ambar edi biz unga tur tog'ining o'ng tomonidan nido qildik va uni munojat qilgan holida o'zimizga yaqin etdik biz unga o'z fazlimiz bilan birodari Harunni yordamchi payg'ambar qilib berdik ey Muhammad kitobda ismoil qissasini yod eting darhaqiqat u va'dasida sodiq turuvchi nabiy va rasul edi u o'z ahli va ummatini namoz va ro'zaga buyurar edi va parvardigori undan rozi bo'lgan kishi edi yana ushbu kitobda Idris qissasini yod eting. Dar haqiqat u sadoqatli payg'ambar edi. Biz uni yuksak maqomga ko'tardik. Aynan o'shalar Odam zurriyotidan Idris kabi biz Nuh bilan birga kemada ko'tarib to'fon balosidan najot bergan kishilardan ya'ni ularning farzandlaridan ibrohim zurriyotidan ismoil ishoq yaqub kabi isroil yaqub zurriyotidan bo'lgan muso horun zakariyo yahyo va iso kabi va biz hidoyat qilgan va tanlab olgan kishilardan bo'lmish Alloh inom etgan payg'ambarlar ularga qachon Rahmon oyatlari tilovat qilinsa, sajda qilgan va yig'lagan hollarida yerga bosh qo'yarlar. So'ngra ularning ortidan namozni zoyi qilgan va shahvatlarga ergashgan kimsalar o'rin oldilar. Endi ular albatta yomonlikka yomon jazoga yo'liqurlar illo iymon keltirib ezgu ishlarni qilgan zotlargina bundan mustasnodir bas ular jannatga kirurlar va ularga biror narsada nohaqlik qilinmas ular Rahmon g'oyibona o'z bandalariga va'da qilgan mangu yashaladigan jannatlarga kirurlar albatta uning va'dasi o'z vaqtida keluvchidir u joyda ular behuda so'z eshitmaslar balki salom so'zini eshiturlar u joyda ular uchun ertayu kech rizqlari hozirdir u joy bandalarimizdan taqvodor bo'lganlarga biz meros qilib beradigan jannatdir jabroil dedi biz yolg'iz Rabbingiz amri bilangina nozil bo'lurmiz oldimizdagi oxirat ham ortimizdagi dunyo ham ikkisi o'rtasidagi barcha ishlar ham faqat uning izmidadir parvardigoringiz unutuvchi emasdir u osmonlar yer va ularning orasidagi bor narsalarning murabbiysidir bas unga ibodat qiling va ibodatiga toqatli bo'ling unga teng biror zotni bilurmisiz kofir inson o'lganimdan so'ng yana tirik holimda qabrimdan chiqarilurmanmi der axir o'sha inson biz uni ilgari o'zi hech narsa bo'lmagan paytida yaratganimizni eslamaydimi bas ey muhammad rabbingizga qasamki albatta biz ularni shaytonlari bilan birga to'plarmiz so'ngra barchalarini jahannam atrofida tiz cho'kkan hollarida hozir qilurmiz keyin har bir guruhdan qaysinisi rahmonga qattiqroq osiy bo'lsa o'shani sug'urib olurmiz va jahannamga solurmiz so'ngra biz o'zimiz unda jahannamda kuyishiga loyiq kimsalarni yaxshiroq biluvchidirmiz sizlardan har biringiz unga jahannamga tushuvchidirsiz bu Rabbingiz irodasiga binoan vojib bo'lgan hukmdir so'ngra taqvodor bo'lganlarni undan qarurmiz va zolim kimsalarni tiz cho'kkan hollarida jahannamda qoldirurmiz qachonki ularga insonlarga aniq oyatlarimiz tilovat qilinsa kofir bo'lganlar iymon keltirganlarga qaysinisi yaxshiroq martaba va go'zalroq manzilda deydilar holbuki biz ulardan oldin qancha anjomlari va ko'rinishlari chiroyli bo'lgan avlodlarni halok qilganmiz ey muhammad ayting kim zalolatda bo'lsa bas rahmon uning muddatini uzaytirsin toki o'zlariga va'da qilingan dunyo azobini yoki qiyomatni ko'rganlarida albatta kimning martabasi yomonroq va lashkari ojizroq ekanini bilurlar Alloh haq yo'ldagi kishilarga yanada hidoyatni ziyoda qilur Rabbingiz nazdida boqiy ezgu ishlar savob jihatidan ham oqibat jihatidan ham ortiqroqdir ey muhammad oyatlarimizga kofir bo'lgan va qasamki albatta oxiratda ham menga mol mulk va farzand ato etilur degan kimsani ko'rdingizmi u g'ayb ilmidan xabardor bo'libdimi yoki rahmon dargohidan ahd olibdimi yo'q albatta biz uning aytayotgan so'zini yozib qo'yurmiz hamda unga azobni ziyoda qilurmiz u aytayotgan mol mulkni biz meros olurmiz u esa huzurimizga yolg'iz kelur ular makka mushriklari Allohni qo'yib, o'zlariga himoyachi bo'lishi uchun ilohlar tutdilar. Yo'q. Qiyomat kuni butlari ular qilgan ibodatlarni inkor qilurlar va ularga zid bo'lurlar. Ey Muhammad, biz kofirlarga ularni gunoh ishlariga qo'zg'atadigan shaytonlarni yuborganimizni ko'rmadingizmi bas siz ularga azob so'rashda shoshqaloqlik qilmang albatta biz ularni gunohlarini aniq hisoblab tururmiz taqvodorlarni bu suvora hollarida rahmon dargohiga to'playdigan jinoyatchi kofirlarni esa jahannamga tushishlari uchun haydaydigan kunimizni eslang u kunda faqat rahmon nazdida ahd izn olgan kishilargina gunohkor mu'minlarni shafoat qilishga ega bo'lurlar mushriklar rahmon farzand tutdi dedilar ey mushriklar sizlar shunday og'ir gap aytdingizki uning og'irligidan osmonlar yorilib yer bo'linib tog'lar qulab parchalanib ketayozur sabab rahmonga farzand da'vo qilishlaridir rahmon uchun farzand tutish loyiq emasdir osmonlar va yerdagi bor jonzot qiyomat kunida rahmon huzuriga bo'yin sungan holda kelur u ularni olgan nafaslarigacha hisoblab adadini sanab qo'ygandir ularning barchasi qiyomat kuni uning huzuriga hisobot uchun yakka holda keluvchidir albatta iymon keltirib ezgu ishlarni qilgan zotlar uchun rahmon ularning qalbida o'ziga nisbatan do'stlikni paydo qilur ey muhammad albatta biz taqvo egalariga xushxabar berishingiz uchun va sarkash qavmni ogohlantirishingiz uchun uni Qur'on tilovatini sizning tilingizga oson qilib qo'ydi biz ulardan Makka mushriklaridan oldin ham qanchalab itoat etmagan avlodlarni halok etgandirmiz. Siz ulardan birortasini sezyapsizmi yoki ovozlarini eshityapsizmi? Toho surasi Makkada nozil qilingan 135 oyatdan iborat. To ho Bu ikki ramziy harflardan murod nima ekani faqat Allohgagina ma'lum. Surada ilohiy ko'rsatmalar bilan bir qatorda Musa alayhissalom birodari Harun alayhissalom hamda Fir'avn va vaziri Hamon haqidagi qissa batafsil bayon qilinadi. Shuning uchun ham u Musa surasi deb ham nomlangan. mehribon va rahimli Alloh nomi bilan to ha ey muhammad biz sizga bu qur'onni din ishida mashaqqat chekishingiz uchun emas balki Allohdan qo'rqadigan kishilar uchun eslatma sifatida nozil qildik u yerni va yuksak osmonlarni yaratgan zot Alloh tomonidan nozil qilingandir. U arsh uzra mustavi bo'lmish Rahmondir. Osmonlardagi, yerdagi va ularning orasidagi hamda zamin ostidagi bor narsa unikidir. Agar siz oshkora gapirsangiz ham yoki xufiyona gapirsangiz ham albatta u sirni ham eng maxfiy narsalarni ham bilur Alloh undan o'zga iloh yo'qdir uning asmoi husnosi go'zal ismlari bordir ey muhammad sizga Musa haqidagi xabar keldimi eslang u uzoqdan bir olovni ko'rib oilasiga shu yerda turingiz men bir olovni ko'rib qoldim shoyatki sizlarga biror cho'g' olib kelsam yoki shu o't atrofida biror yo'l ko'rsatuvchi topsam dedi bas olov yaqiniga kelgach ey Musa deb nido qilindi ey muso men sening rabbingdirman bas oyoq kiyimingni yechgin chunki sen muqaddas tuvo vodiysidadirsan men seni payg'ambarlikka tanladim bas senga yuboriladigan vahiyga quloq darhaqiqat men Allohdir mendan o'zga iloh yo'q bas mengagina ibodat qil va meni eslaganingda namozni ado et qiyomat albatta keluvchidir lekin har bir jon qiladigan sa'yi harakati sababli jazolanishi uchun uni qachon qoyim bo'lishini yashirishni istayman bas unga qiyomatga ishonmaydigan va havoyi nafsiga ergashgan kimsalar seni undan to'smasinlarki u holda halok bo'lursan ana u qo'lingdagi nimadir ey Musa Musa dedi u hassamdir unga tayanurman va u bilan qo'ylarimga bark qoqib berurman yana unda men uchun boshqa hojatlar ham bor Alloh aytdi uni yerga tashlagin ey Musa bas Musa uni tashlagan edi, birdaniga u harakatlanuvchi jonli ilon bo'lib qoldi. Alloh dedi: "Uni ol. Qo'rqmagin. Biz uni avvalgi holiga qaytaramiz. Qo'lingni qo'ltig'ingga tiqqin, u hech qanday yomonliksiz oppoq bo'lib chiqur. bu yana bir boshqa mo'jizadir biz senga katta mo'jizalarimizni ko'rsatish uchun shunday qildik endi fir'avnning huzuriga bor haqiqatan u haddan oshdi xudoman deb da'vo qildi Musa dedi ey Rabbim bu qiyin vazifaga bag'rimni keng qilgin va ishimni oson qilgin hamda tilimdan tugunni duduqlikni yechib yuborgin toki ular qavmim gapimni yaxshi anglasinlar menga o'z ahlimdan vazir qilib bergin birodarim Xorunni u bilan belimni baquvvat qilgin va uni ishimda ya'ni payg'ambarlik ishida sherik qilgin toki biz senga ko'proq tasbeh aytaylik va seni ko'proq yod etaylik albatta sen bizni ko'ruvchi zotsan Alloh aytdi so'ragan narsang senga ato etildi ey Musa biz senga go'daklik chog'ingda ham bir karra in'om etgan edik o'shanda onangga biz shunday vahiy yuborgan edik uni Musoni sandiqqa solib daryoga tashlagin bas uni daryo to'lqini sohilga otsin shunda uni mening ham uning ham dushmani fir'avn ya'ni joriyalari tutib olur ey Musa barchaga suyukli bo'lishing va mening ko'z o'ngimda himoyamda o'sishing uchun senga o'z tomonimdan muhabbat joziba tashladim o'shanda opang seni daryodan tutib olganlar ortidan yurib sizlarni bu bolaga kafil emizadigan ayol oldiga boshlab boraymi deganlarini eslagin so'ngra biz seni ko'zlari quvonsin tashvish chekmasin deb onangga qaytargan edik yigitlik chog'ingda bir jonni o'ldirib qo'yganingda ham biz seni bu g'amdan qutqargan edik keyin biz seni ko'p sinovlar bilan sinab ko'rdik madyan ahli orasida ham necha yillar turding so'ngra payg'ambarlik uchun belgilab qo'yilgan muddat bo'yicha bu yerga kelding ey Musa seni o'zimga payg'ambarlik uchun tanladim ey Musa sen o'zing va birodaring Harun mening oyatlarimni odamlarga olib boringiz va meni zikr qilishda sustlik qilmangiz ikkingiz fir'avnning oldiga boringiz chunki u men xudoman deb haddidan oshdi bas unga yumshoq so'z aytingiz shoyat u eslatma olsa yoki halok qilishimdan qo'rqsa ikkovi dedi ey rabbimiz darhaqiqat biz da'vat etsak u bizga tezlik g'azab qilishidan yoki battar haddan oshib ketishidan qo'rqamiz Alloh aytdi qo'rqmangiz albatta men sizlar bilan birgaman eshitaman va ko'raman bas sizlar uning oldiga borib biz parvardigoringning elchilaridirmiz isroil avlodini biz bilan birga qo'yib yuborgin ularni azoblamagin biz senga rabbing tomonidan hujjat keltirdik hidoyatga ergashganlarga salom omonlik bo'lur bizga shunday vahiy qilindi Allohning payg'ambarlarini yolg'onchi qilgan va iymon keltirishdan yuz o'girgan kimsalarga azob bo'lur fir'avnga kelib Allohning so'zlarini aytishgach u dedi ikkingizning Rabbingiz kim ey Musa Musa aytdi Rabbimiz har bir narsaga o'z yaratuvchiligini ato etib, ko'rsatib, so'ngra uni to'g'ri yo'lga yo'llagan zotdir fir'avn dedi unda avvalgi avlodlarning holi nedir rabbing ularni ham azoblaganmi muso aytdi ular haqidagi ma'lumot Rabbim huzuridagi kitob Lavhul Mahfuzdadir. Rabbim adashmas va unutmas. u yerni sizlar uchun beshik qarorgoh qilib qo'ydi va unda yo'llar paydo qildi hamda osmondan suv yomg'ir qor yog'dirdi bas biz u suv bilan turli o'simlik navlarini undirib chiqardik sizlar ulardan tanovul qiling va chorvalaringizni boqing albatta bunda aql egalari uchun alomatlar bordir biz sizlarni undan yerdan yaratdik unga qaytarurmiz va qiyomat kunida sizlarni yana bir marta undan chiqarurmiz darhaqiqat biz unga fir'avnga hamma to'qqizta mo'jizalarimizni ko'rsatdik bas u ularni yolg'onga chiqardi va yuz o'girdi u dedi sen o'z sehring bilan bizlarni yerimizdan chiqarish uchun keldingmi ey Musa u holda bizlar ham senga xuddi o'shanday sehr keltirurmiz bas sen o'zing bilan bizlarning o'rtamizda bir joy tanlaginki u sen ham bizlar ham qarshilik qilmaydigan o'rta bir joy bo'lsin Musa aytdi fada zinat kunidir odamlar choshgohda to'planurlar bas fir'avn borib o'zining makrini sehrgarlarini yig'di so'ngra va'da qilingan joyga keldi muso ularga sehrgarlarga dedi hollaringga voy sizlar Alloh sha'niga yolg'on to'qimangiz mo'jizani sehr demangiz aks holda Alloh sizlarni azob bilan halok qilur yolg'on to'qiganlar nomid bo'lishlari aniqdir bas ular qiladigan ishlarini o'zaro bahslashib asta shivirlasha boshladilar so'ngra bir birlariga aytdilar albatta bu ikkovi Musa va Harun o'z sehrlari bilan sizlarni yeringizdan chiqarishni va yuksak yo'lingizni diningizni yo'qotishni istaydigan sehrgarlardir bas bor makr hiylangizni yig'ingiz so'ngra saf tortib kelingiz bugun ustun bo'lganlar najot topajaklar maslahatlari bitgach dedilar ey Musa sen qo'lingdagi asoyingni tashlaysanmi yoki biz birinchi tashlovchi bo'laylikmi muso sehrgarlarga aytdi yo'q siz tashlangiz ular qo'llaridagi aso va iplarni tashlagan edilar birdaniga iplari va tayoqlari sehrlari sababli unga Musoga yurib ketayotgandek tuyuldi bas Musa ichida bir qo'rquvni his etdi. Biz aytdik, qo'rqmagin. Albatta sen o'zing oliy g'olibdirsan. Qo'lingdagi narsani, asoyingni tashlagin. Ular yasagan narsalarni yutib yuborsin. Ularning yasagani faqat bir sehrgarning makridir. Sehrgar esa qayerda bo'lmasin zafar topmagay Musa hassasini tashlagach ajdahoga aylanib ular yasagan narsalarni yutib yubordi bas sehrgarlar sajda qilgan hollarida yerga yiqilib Harun va Musoning parvardigoriga iymon keltirdik dedilar fir'avn aytdi men izn bermay turib unga iymon keltirdingizmi shubhasiz u sizlarga sehr o'rgatgan kattangizdir bas endi men albatta oyoq qo'llaringizni qarama qarshisiga o'ng qo'l chap oyog'ingizni yoki aksincha kesurman va sizlarni xurmo shoxlariga osurman o'shanda qaysimizning ya'ni mening yoki Musoning xudosi azobi qattiqroq va boqiyroq ekanini bilib olursiz ular dedilar bizlar o'zimizga kelgan hujjatlarni va bizlarni yaratgan zotni Allohni qo'yib sira seni tanlamaymiz bas qiladigan hukmingni qilaver sen faqat shu dunyodagina hukm qilursan bizlarga esa xatolarimizni va sen bizlarni majbur qilgan sehrgarlikdan iborat gunohimizni kechirishi uchun Rabbimizga iymon keltirdik Allohning savobi yaxshiroq va azobi boqiyroqdir haqiqatan kimki oxiratda parvardigorning huzuriga jinoyatchi kofir holida kelsa albatta uning uchun jahannam bor u joyda u na o'la olur va na yashay olur shuningdek kimki u zotga Alloh huzuriga yaxshi amallarni qilib mo'min holida kelsa bas ana o'shalar uchun yuksak darajalar ostidan anhorlar oqadigan ular doimiy qoladigan mangulik jannatlari bo'lib bu shirk va kufrdan pok bo'lgan kishilarning mukofotidir biz Musoga sen bandalarimni isroil avlodini misrdan tunda olib ket va ortingdan yetib kelishdan xavf qilmagan va g'arq bo'lishdan ham qo'rqmagan holingda dengizdan ularga quruq yo'l och deb vahiy yubordik bas fir'avn ularning ortidan o'z lashkari bilan quvgan edi ularni dengiz o'raganicha o'radi ya'ni g'arq bo'ldilar fir'avn o'z qavmini adashtirdi to'g'ri yo'lga boshlamadi Alloh dedi: "Ey Isroil avlodi, biz sizlarga dushmaningizdan najot berdik va sizlarga Musoga Tavrot nozil qilish uchun Tur tog'ining o'ng tomonini va'dalashdik va sizlarga shirinlik va bedanalar yog'dirdik pok rizqlarimizdan tanovvul qilingiz va ularga shukr qilmaslik bilan haddan oshmangiz aks holda sizlarga mening g'azabim yetar kimga mening g'azabim yetsa u albatta yiqilur halok bo'lur men tavba qilgan hamda iymon keltirib ezgu ish qilgan so'ngra to'g'ri yurgan kishilarni albatta mag'firat qiluvchidir qavmingdan ilgarilab ketishingga nima sabab bo'ldi ey Musa u aytdi ular ana izimdan kelmoqda men esa rozi bo'lishing uchun sen tomon shoshdim ey Rabbim Alloh dedi haqiqatan biz sendan mening huzurimga ketganingdan keyin qavmingni imtihon qildik somiriy ularni yo'ldan ozdirdi bas Musa qavmiga g'azablangan va afsuslangan holda qaytib kelib dedi ey qavmim parvardigoringiz sizlarga tavrot nozil etishi haqida chiroyli va'da qilmaganmidi sizlarga kechgan vaqt uchun ko'rinib ketdimi yoki sizga Rabbingiz tomonidan g'azab yetishini xohlab menga bergan va'dangizni buzdingizmi ular aytdilar bizlar senga bergan va'dani o'z ixtiyorimiz bilan buzganimiz yo'q lekin bizlar misrdan chiqib kelayotganimizda qavm zeb ziynatlaridan iborat narsalarni ko'tarib chiqqan edik bas somiriyning amri bilan ularni olovga tashladik so'ngra somiriy ham narsalarini olovga tashladi so'ngra somiriy ularni olovda eritib ovozli buzoq haykalini yasab chiqarib berdi keyin somiriy va uning sheriklari sizlarning ham musoning ham ilohi shu edi bas muso uni unutdi va izlab boshqa yerga ketdi dedilar axir uning ularga so'z qaytara olmasligini va ziyon ham foyda ham yetkazishga qodir emasligini ko'rmaydilarmi holbuki buzoqqa sig'inishlaridan oldin Harun ularga ey qavmim sizlar bu bilan imtihon qilindingiz shubha yo'qki sizlarning Rabbingiz Rahmondir bas menga ergashingiz va amrimga itoat qilingiz degan edi ular to bizga Muso qaytmagunicha unga ma'budaga sig'inishdan sira tinmaymiz degan edilar Muso qaytib kelgach dedi ey Xorun ularning adashganlarini ko'rganingda to'xtatib qolishdan senga nima to'sqinlik qildi mening ortimdan nega bormading amrimga itoatsizlik qildingmi Xorun dedi ey onamning o'g'li sen mening sochimdan ham soqolimdan ham tutmagin men ortingdan borsam mening so'zimni kutmay Isroil avlodini bo'lib yuboribsan deyishingdan qo'rqdim so'ngra Musa Somiriyga qarab bu qilig'ing nimasi ey somiriy dedi u aytdi men ular ko'rmagan narsani ko'rdim bas elchi jabroilning izidan bir siqim olib uni buzoqning haykaliga sochgan edim undan tirik buzoq kabi ovoz chiqdi nafsim ana shunday qilishni menga chiroyli ko'rsatdi muso dedi bas ket endi sen uchun hayotda menga tega ko'rmang deyishgina qolur oxiratda esa sen uchun sira xilof qilinmaydigan bir va'da azob bordir sen ustidan jilmay sig'inayotgan ilohing holini ko'rib qo'y biz albatta uni yondirib so'ngra kulini dengizga sochib yuborurmiz ilohingiz Allohdirki undan o'zga iloh yo'q u o'z ilmi bilan barcha narsani qamrab olgandir ey muhammad biz sizga o'tib ketgan avlodlar xabaridan shu tarzda so'zlab berurmiz shuningdek biz sizga o'z dargohimizdan zikrni qur'onni keltirdik kim undan yuz o'girsa bas albatta u qiyomat kunida yuk gunohni ko'tarur ular u yuk ostida mangu qolurlar u narsa qiyomat kunida ular uchun juda yomon yuk bo'lur u sur chalinadigan kundir u kunda biz jinoyatchilarni ko'zlari qo'rquvdan ko'k nursiz bo'lib qolgan hollarida yig'urmiz ular o'zaro bir biriga dunyoda 10 kungina turdingiz deb shivirlashurlar biz ularni aytadigan so'zlarini yaxshi bilurmiz o'shanda ularning yo'l yo'riqqa chechanlari donolari bir kungina turdingiz deydilar ey muhammad ular sizdan tog'lar qiyomatda nima bo'lishi haqida so'rasalar pas ayting parvardigorim ularni chang to'zon kabi sochib yuborur so'ngra yerni tep tekis qilib qo'yar unda na egrilik pastlik va na balandlikni ko'rasiz u kunda odamlar mahshargohga chorlovchiga farishtaga egilmay bukilmay so'zsiz ergashurlar ovozlar ham rahmonga bo'yun sunur bas faqat pichirlashnigina eshitursiz u kunda shafoat oqlov faqat rahmon izn bergan va so'zidan u rozi bo'lgan kishidan boshqaga foyda bermas u ulardan odamlardan oldingi bo'lgan va keyingi bo'ladigan narsalarni bilur ular esa uni ilm bilan ihota qila olmaslar ya'ni uning mohiyatini bila olmaslar yuzlar hamisha barhayot va abadiy turuvchi zotga ta'zim qilurlar zulmni shirkni ko'tarib kelgan kishi albatta oxirat najotidan noumid bo'lur kimki mo'min bo'lgan holdan ezgu ishlarni qilsa bas u zulmdan qilmagan gunohlarga javob berishdan ham kamayishdan savobi to'la berilmay qolishidan ham xavf sir emas shuningdek biz uni arab tilidagi qur'on shaklida tushirdik va unda qo'rqinchli va'dalarni bayon qildik shoyatki ular shirk va kufrdan saqlansalar yoki bu va'dalar ularda eslatma paydo qilsa haqqoniy podshoh bo'lmish Allah oliy zotdir ey muhammad sizga qur'on vahiysi tugamay turib qiroat qilishga shoshmang va ayting ey rabbim menga ilmni ziyoda et biz ilgari odam bilan jannatdagi bir daraxtga yaqinlashmasligi haqida ahdlashgan edik u ahdni unutdi va biz unda odamda qat'iyatni ko'rmadik eslang biz farishtalarga odamga sajda qilingiz deyishimiz bilan sajda qildilar faqat iblis bosh tortdi bas aytdik ey odam aniqki bu iblis senga ham xotiningga ham dushmandir bas u ikkovingni jannatdan zinhor chiqarmasinki baxtsiz bo'lib qolursan shubhasiz sen u joyda jannatda och va yalang'och ham qolmaysan shuningdek sen u joyda tashna ham bo'lmaysan va issiqda ham qolmaysan so'ngra shayton unga vasvasa qilib ey odam men seni abadiyat daraxti va chirimas yo'q bo'lmas mulkka boshlab boraymi dedi bas odam bilan havvo undan yeyishlari bilan avratlari ochilib qoldi va o'zlarini jannat yaproqlari bilan to'sa boshladilar odam parvardigoriga osi bo'lib yanglishdi so'ngra parvardigori uni poklab tavbasini qabul etdi va hidoyatga yo'lladi Alloh aytdi undan jannatdan har ikkingiz tushingiz biringiz biringizga dushmandirsiz bas sizlarga men tarafdan hidoyat kelganida kim mening hidoyatimga ergashsa yo'ldan ozmas va baxtsiz bo'lmas kim mening eslatmamdan yuz o'girsa kofir bo'lsa bas uning uchun tang baxtsiz turmush qabr azobi bo'lishi muqarrar va biz uni qiyomat kunida ko'r holda tiriltirurmiz u Rabbim, nega meni ko'r holda tiriltirding? Axir dunyoda yashagan vaqtimda ko'ruvchi edim-ku, deydi. Alloh aytur, shunday lekin senga bizning oyatlarimiz kelganida ularni unutding bugun sen ham ana shunday unutilursan haddan oshgan va parvardigorining oyatlariga iymon keltirmaganlarni mana shunday jazolaymiz oxirat azobi esa shubhasiz bundan-da qattiqroq va boqiyroqdir ulardan ilgari ham maskanlarida yashab yurgan qancha avlodlarni kufrlari sababli halok qilganimiz ularni to'g'ri yo'lga solmadimi albatta bunda aql egalari uchun alomatlar bordir agar Rabbingiz tomonidan mukofot va jazolar oxiratda bo'lishi xususida lafz va belgilangan muddat qiyomat bo'lmaganida edi albatta ularga darhol azob berilishi lozim bo'lur edi bas ey muhammad ular aytayotgan so'zlarga sabr qiling va quyosh chiqishidan ilgari va botishidan avval rabbingizga hamd bilan unga tasbih ayting namoz o'qing kechaning boshi va oxirgi vaqtlarida hamda kunduzning avvalgi va oxirgi taraflarida ham tasbih ayting namoz o'qing shoyat rozilikka erishsangiz siz kofirlardan ayrim toifalarni sinashimiz uchun bahramand qilgan dunyo hayoti go'zalliklaridan iborat narsalarga ko'zlaringizni termultirmang Rabbingizning rizqi yaxshiroq va boqiyroqdir ahlingizni namoz o'qishga buyuring va o'zingiz ham unga namozga bardoshli bo'ling sizdan rizq so'ramaymiz aksincha biz sizga rizq berurmiz oqibat yaxshiligi taqvo ahligadir mushriklar muhammad parvardigori tomonidan bizlarga biror hujjat keltirsa edi deydilar axir ularga ilgarigi sahifalardagi ilohiy kitoblarda bashorat berilgan hujjat qur'on kelmadimi agar biz ularni undan muhammad yoki qur'ondan ilgariroq biror azob bilan halok qilganimizda ular albatta parvardigoro bizlarga biror payg'ambar yuborganingda edi bizlar xor zor va sharmanda bo'lish o'rniga sening oyatlaringga ergashgan bo'lar edik degan bo'lardilar ey muhammad ayting barchamiz kutuvchidirmiz bas kutaveringiz yaqinda qiyomatda kimlar to'g'ri yo'l egalari va kimlar hidoyat topganini bilursiz